Berrizen nagusiaren eh, tenorea zurekin Kristof Arotzarena eta ondamen natural bezala galdea eginen du barne ministroak aste azken untan. Hori jakin arazidu barda giri baten bidez, jonen ostiraleko uoldeek ipar euskal egi barnekaleko gunea kaskarki kaltetu dituzte desmasietaz pundu bat berrizen untan. Batera plataforma bildu da eztabaiatzeko Pierre André Durand prefetak autetxen kontseiluan aurkeztu proposamenetaz, hauzapezekin eta erritarekin gogoetak eramanen dituela ondoko egunetan entzunen dugu eta Euskal Seria azkuntza osasun onian dela 2008 garen urtea ona izan da, azle behiak sekatzen ditu, horren lekuko aurten Xeri ekoizpelen kopurua haundiago izan behar bailitaike baina horiek baino lehen arroaz pundu bat zurekin arantxa. Eta zerua odeitzu geldituko daten untan eh, bezala eta euri eh, eh, arriskoak egunean zehar baina ere eguzkiak egaldi zomaitzukin temperaturak amase eta emeretzi uzkiartean. artean. Uoldean ondotik garbiketa lanak iragandira aste undar untan, Siberua, Basenafarroa eta Lapurdi barnekaldean, Sikulako desmasiak badira uro onduan bizidiren entzat, etxeetan, laborari etxaldeetan, enpresetan eta ere bideetan, kanbo, bidasune, ioldi, garazi, baigurri, maule eta donapaleuko eskualdeak dira unkienak, bardagina agiria barne ministeritzatik, gune horiek ondamen edo zori gaitz natural bezala ezagutuak izaiteko galdea eginen du barne ministroak astezken azkeneko ministroen kontseilua kadi, baina lehenik bilan batzurekin maitero pai. Hilabetez, egindian ebia, oen zumaitez joida eta gentiek atzamanek izan dia goizanko bostonetaik goiti. Hau dela, hauik herzalek, etzienez halako alertaik eman, goizanko zazpietan baizik ezpeiti ezai alerta ja. Basen afarroa, Sibiu eta Lapurdi barnek aldia dia askarki hunkik izan hots bilan larria agertzen da, gizon bat hilbeita izuran behetxaitzinean hurrakia manik. Eta besteike izaten ahal zatekian halanula dona palegun, doidoietaik bildu ahalizan behitia bi gizon, huna lekukotasun bat. Urguziak hortik kasik pasatzen zuen, bon, baina gero uh, hortik uh, metro bat eta begoita mar pasa, bat zeuen eta bon, bi gizon egon dira bi ez lotuik. Bat uh, egon da lotuik eta argi ba, publiko baten eta kontra eta bestia hemen eta portale hemen tipi baten eta onduan hari lotuik egon da bi horren. Hor egon da, xantza animalia eta bestiak egon dira hor bi ez. Maulene, sekulako lotxa izan da familia batentako, bi hauren salbatzeko, Michel Etxebest mauleko hau zapesa. Abantxe agitu dena, mena guti batez hor uh, kazeka hantzuzen bezala uh, eh, berra izagitzen beltzen, hor bi haur uh, elkik izan behiti etxe uh, lehotik, hurra hainmentzen zale uh, egiten eta gaia zen, goizanko bostonetan hor din hor harritu dia preforsta etxekuk, bi haur tipi, eta urte erdi bat, eta bon, doidoi eta ikerkapidi, eta bon, hor, eh, gue bai, enfen, bosta eta sentartik eben, eh, beste malur handiago bat ez eh, eskapigia. Ondorio ekonomiko larriak enpresa andana batetan dena galdu delakoz. Hala nula, dona palegun, astela enhuntan, ehun eta hiutan hogei bat jente langabezia ekonomiko handa kanbon leterm izenadian artagunia hilabetez zerati beharko da. Maulen gaztele ondoko zazpi etxe lurtabatek mehatxatzen dutu. bost jente, beste nunbait aterbetuik dia ikerketak egin arte, Nuraz ez aipa bidiak bost milio euroeko freja aipatu du George Labaze departamentuko lehendakaiak. Hebenti goiti, huai lehentarsuna da, deklarazionen egitia, astizkenezko hoiek egin behar Eta lapurdiri diri doazkion kalteak aipagai adibidez, suiltzaileek orotarat hirutanoita bost ateraldi egin zituzten kanbon eta ama bost helikopteroaren laguntzarekin, ostiralean ura etzen edangahi, aldiz orain bai, ustaritzeko bilana Mikel Goienetxe asuantarekin. Dozena bat edo amost eh, etxe unkituak dira, batzuk metro eta ogoi uh, eh, uraekin, eta kalak, kabalak, uh, aniz kabalak eh, joan dira, hilak dira, hori bai, beste desmaseak ere, biperak, biperak eta hartua. Bizikik kanteria da guretzat, da uh, futbol zelaia tenisa eta eremu hori, dena, dena da. Bipera Prezeski, Biper Sindikateko lehendakaria juntatu dugu, jamuntxu leku ona dira ondorio desberdinak, eh, ekoizle batzuek badakit eh, kalteak izan dituztela beren instalazioetan, adibidez eh, negutegietan edo sukatzeko lekuetan, ba, dira bizpairu kasu hortan, eta gero ere hor itxasu eta ustaritzearteko arteko guziak urpean egonak dira, ordan, Hor, erraiten alduguna da, bon, uh, hura, upatu eta Eh, biziki goiti joan dela, eh, leku bat zuetan eh, ur geldia zen orduan, ba ez da ondorio pentsatzen dut uh, anitz, izaten alda zikindua, biperak etzanak, uh, aldiz beste leku bat zuetan, uh, ura duen lekuetan, uh, bar, eta zikinkeri guziekin, uh, landak jasatuzte kalteak ba. Dona paleun merkatal gambara kantolatzen du bilkura bat aratsalde untan asegurantzetako berezituekin erriko etxian, iruak eta erdita ikzazpiak arte, laborarientzat telefono zenbaki hau prefeturak emanik, 0 bost berrogoite emeretzi, lauta sortzi, berrogoita amabi. Arte, hortan garbiketa lanek diarraikiko eh, dute, denbora behar baita dena pikoan ezartzeko, zonbait lekuetan eraikuntza edo bastizak desegin beharko dira. Goiz berrin, sortziak bos gutitan istantian, Filipe Felipe Goietxekin ekipamenduko arduraduna eta Jean-Michel Galan errobi sindikateko lehen dakariarekin pundu bat eginen dugu. Lautanoi bat jende bildu zen joanen orzegunean, azparnen baterak deiturik instituzio galdearen inguruan agertzen diren azken berrien aztertzeko eta azken urte hauetako mugimenduari segidaren emaiteko. Lugalde kolektibitatea beti ukanez, ez tabaida ideki eta sakon baten ondotik, zer erabaki izan den erriten dauku baterako Nikola Blenek. Bai, ondoko asteetan, eh, badugu bat dugu lehen ukaks bat lotu behar dena egiek zaren baitira erabatitzaile eh, azken momentuan, eta horkarako baterak igoriko du gutun bat hausatez eh, guztiek, esplikatzeko testu igurua, zingatzeko gauza minio batzu, elu jaldetasuna, kompetentzia inguruan gobernantza bat dira olako mugagorri batzu ez direna negoziatuko, edo zain koletutan zartuta, eraz hori lehen ukaksa hausatezei esplikatzea zain et lortu erronkak, eta bigarren urratza beti batera egitartata forma izanez, bezitarekin uh, e, goetatzea proposamen ongen inguruan eta uh, e, kolektibitatzea ere beti lehen logoan ezartzen baitugu e, ikustea zoin zaiten aldiren e, antolak eta ezberdinak, edo atera bide ezberdinak eta hortarako irail edo uh, urri erritxuan erritar foruak bezitz uh, antolatzea amar erialkarguetan uh, bederen. Eta ekonomia sailari lot giten, laborantzan, Euskal Xeria Haskuntza saila ongi dabil eta garapen perspektibak eskaintzen ditu, emezortzi xerri sortzaile eta ehun bat gizentzaileekin 2000 berriun xerri ekoizturik izan ziren jaz, aurtengo, hiru mila etarat heltzia da sedea, hortarako euskal xerria askuntza sailak azle berriak bilatzen ditu, askuntzaren abiarazteko investizamendu guti galdegiten da eta askuntzaren eramaiteko ez da edo lan haundirik galdeginik, Michel Mainagiet muskildiko laboraria. Guatzen beti kenizugu urdia, txenko kontserbi entako, eta bon, magintitzen klient beti usatu uh, klient zumait, eta bon, esko altxerriko filierak uh, xerkatzen zititzen puntu batez uh, eta hazle berrik, eta bon, uh, ordin interesatu nuzu uh, bat eta moskin hortaz. Balin bada etxaltin, leku bat eta azkuntza bon, ez dituzte kontuenta handu baden. Aiza duzu urde tanda baten jamaiti, ez duzu eh, nur nahin kegiteko lana duzu. Batutzu langungoak eh, partitzeko plantatzen altzia eh, investizimentu handi eh, gabekoa. Egin behar diz eh, jarraikia, bena bon, goizan uh, zuen gu jefitigiten duz, baskatzia onerdi batez, uh, oner onerdi batez egiten duzun gu Dura bi urte garapen plana abiarazi zuen Euskal Serria askuntza sailak, hasirik diren serrien presioak goratuz eta bazken presioak beti heinberian atxikiz, arrea sos laguntzak ere bildu izke, eta Euskal Serria askuntzalen sailaren laguntza teknikoa eskaintzen da. Eta Iruñako San abiatu dira atzo, jakin Euskal Iratia hoetan, San entzieruak entzongai goizguziz Euskadi Iratiaren bidez, sortzi horrenetan lehenbizikoa Istantian edo beraz, kiroletan bururatzeko, pilotan, ahanguitzeko oberenak lehiaketako finalerdiak, lagalde arizmendik berrogoi laretxe ezkurrako goita amalau, zorret dukazok berrogoi, lanberretxetok goita zazpi, finala eldudan aste lehenian, goizeko ameka horrenetan, zuzenian euskal irrati hauetan. Aratxalde partida doni banegarazin bostontan garatenian, lanbertan eia alde batetik, etxe berri, kurutsari. Bestetik, eh, hortan uzten dugu berri saila eta goiz berrik aintzina segitzen duzan. Arorekin pundu bat eginen eh, dugu horrengoan eh, gero arte Kristof eta gaurkoan eguzkia geraldi odeiak eta euritantak nagusiak izen dira Ipar Euskal Herri osoan termometroak amazazpi eta masi osken inguruetan atxaldan berri guraldia eta termometroak emeretzi osketan biharko aldaketa bakarra da eguzkia geraldiak desagertuko direla kostale partean goizean amazazpi osketako tempi temperaturekin atxaldean denak ados behitzere, eguzkia gerraldi, odei eta euritanta zonbait zurekin, termometroak gorenetan hogei orzketan izanen dira asteazkenan beheguraldia goiz eta atxaldez eta termometroak amalau eta hogei orzken kokatuko dira.